Сей нареченный святый день, един суббот царь и Господь, праздников праздник и торжество из торжеств. Вон же благословим Христа во веки, Христос воскресе из мертвых. Придите нового винограда, божественного веселья, в нарочитом дни воскресения Царствия Христова приобщимся, поющие Его, яко Бога во веки. Христос воскрес из мертвых, возведи о кресточи Твой Сионе, вишь, себо придошь к Тебе яко Богу светлая светила от запада и севера и моря, и востока чада Твоя в Тебе благословящая Христа во веки. Пресвятая Троице, Боже наш, слава Тебе. Отче Вседержителю и Слове и Душе, Ты ми соединяй моего ипостаси к естеству, Присущественнее, прибожественнее, в Тя крести и комся, и Тя благословим во вся веки. Пресвятая Богородице, спаси нас. Придет тобою мир, Господь, Дева Богородице, И чего адово восторг смертным на воскресенье дарова, Тем же благословим Его веки. Пресвятая Богородице, спаси нас. Сьогодні зложив смерти державу, Син Твой деву Своїм воскресінням, Яко Бог крепкий совознесе нас і о Божий, тем же воспеваем Его веки. Авти клетике агия и мера, и Iatun Sabaton, i Vasiliske Kyria, eorton eorti, ke panigiris esti panigireon, eni eulogumen Christon Istus eon, Αλληλός Ανέστη. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο, θάνατον πατήσας, και της εν της μνήμας η ζωήν χαρισάμενο. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θάνατο, θάνατον πατήσας, Irtis sentis mnimas изоин харис самено. Христос воскреси из мертвых, смертью смерть по праву, сущим в гробе живой.